Shatter Style. Et y'en a toxie. Et y'en a toxie. Allez là, c'est rache fait skinny. Remix. On n'a pas perdu de temps, incandescent. Dans le noir, on s'est chiné, on n'a pas fait semblant. Je dans les temps je monte, je redescends. Bad gal, je sais, bah ouais, j'ai ça dans le sang. Toute ma folie sur le ring, boy. Sur mon body, tout est comestible, boy. Hot gal, c'est donc pas net, boy. Naisson m'a donné des vitamines. On se connecte sans fil, l'attraction est sanguine. Franchement calé sur le but, t'es collé comme un post-it. Wine ça, dead ça, tingalingaling. Moi, fais ça chaque soir, tu connais mon planning. Lock, c'est tressé, j'ai pas de style, non. Pas de numéro, donnez, pas de risque mets ton Instagram sur ma liste. Euh, sois pas relou, pourquoi t'insistes? Boy, j'te dis nanana. Na, na, na. T'es mm, t'es bonne, t'es sexuelle. T'es mm. beau, t'es sexuelle. bonne, sexuelle. Back t'es sexuelle. Back it up, Mal malpop e pi le pinko Sat say the miyoko, yo say the twingo Le boss like a god is at your kriye bingo Sak a let low, carité karite let ledlo Gal, demare sa kon selecte honda Bouni yon komote au besoin anaconda. Nou eme bonda ka bubble kon fonda Mi manzel kometa atanta Boum! Pas fucking me laisser téléphone qu'à ring ring. Hennessy, Red Bull, qu'on min. min Négresse, mulatresse c'est chabine bin. Badman, chargez les carabines bin. T'es mm, t'es bonne, t'es sexuelle. Mm. Fesse qu'à c'est la gestuelle. Mm. Les Jennifer, Kawaii et puis Estelle. Mm. M'en t'es constater qu'il n'y pas ni respect. Non! sexuel. T'es, t'es beau, t'es sexuel. La